Այսօր կառավարության եւ Genesis Armenia ուղեղային կենտրոն հիմնադրամի միջև հուշագիր է ստորագրվել։ Արցախում մետաղամշակման արտադրամաս է կառուցվելու։ Արցախի պետնախարար Արտակ Բեգլարյան։ Ամենամեծ նախագիծն ենք մեկնարկում Genesis Armenia-ի հետ, շուրջ 200 միլիոն դրամի ներդրմամբ Արցախում հիմնում ենք մետաղամշակման արտադրամաս Genesis Armenia-ի եւ Ecoprop ընկերության հետ համատեղ հաշվի առնելով նաև Սամվել Վարդանյանի ներդրումը այստեղ եւ որպես Genesis Armenia հիմնադրամի խորհրդի նախագահ եւ Ecoprov ընկերության հիմնադիր ղեկավար Արտադրամասի կառուցման գաղափարը կարիքների գնահատման արդյունքում է ցակել։ Մետաղամշակման արտադրամասում աշխատանքը սկսելու համար նախնական ներդրվելու է 200 միլիոն դրամ հաստոցներ ձեռք բերելու համար։ Համապատասխան վայրը հատկացնելու է Արցախի կառավարությունը։ Կառուցման աշխատանքներին զուգահեռ կկազմակերպվեն դասընթացներ մասնագետներ պատրաստելու նպատակով։ Կառավարության եւ Genesis-ի համագործակցությունը կարևոր է նաեւ մասնավոր ու պետական սեկտորների համագործակցության առումով, նշել է պետնախարարը շատ շատեր այդ թվում բարերարներ արդեն որոշակի աշխատվածություն, հավուշուցը ստեղծություն է ցուցաբերում Արցախում ներդրում կառավարի տեսանկյունից, էլ չասեմ նաև մասնավոր ներդրումներ, այսինքն բիզնես ներդրումները բավականին քիչ սուղ են լինում Արցախում։ Դրա ֆոնին Genesis Armenia եւ Ecoprofo շատ լուրջ օրինակ են ծառայում, որ Արցախում ներդրում ոլորտ, որը եւ բիզնես ներդրում է եւ բարեգործական, հայրենասիրական ներդրում է, հնարավոր է եւ բիզնես շահույթ ունենալ եւ բավականին լուրջ ռազմավարական, սոցիալական, քաղաքական նշանակության արդյունք ապահովել կարճաժամկետ եւ միջտաժամկետ հատվածներում Արցախ տեխնոպարկը հանրապետությունում տեխնոլոգիական եւ տեխնիկական ամենամեծ ծրագիրն է, ընդգծել է Genesis Armenia ուղեղային կենտրոն հիմնադրամի հիմնադիր ու գործադիր տնօրեն Աբրահամ Գասպարյանը ներկայացնելով ծրագիրը։ Արտադրամասի աշխատողները պետք է Արցախից լինեն, շահառուների թիրախում 16-ից 18 տարեկան տղաներն են։ Ամենալուրջ վերավականը մետաղի հետ ճիշտ աշխատելն է։ Մետաղ, որից ձուլում են զենք, ապուշտ, գրիչ ի վերջո եւ տնտեսություն կառուցում աշխարհում էլ մոտ 3000 գեր պրոֆեսիոնալ հայրենակիցների ներուժում ունենալով պատրաստ է հենց այդ ներուժը ճիշտ գործածել, որպեսզի մենք Արցախում գոնե Արցախում ունենանք հայկական պետության այն մոդելը, որ մեզ համար շատ բացառի է, շատ ցանկալի է։ Ինչ խնդիր է լուծելու նոր արտադրամասը։ Հանրապետությունում միջին մասնագիտությամբ հետաքրքրվողների թիվը վերջին շրջանում ավելի է պակասել, ինչի հետևանքով է օրինակ մեկ կամ մի քանի լավ խառատ գտնելու խնդիրը կամ այլ արհեստով զարգացած երիտասարդի։ Ինչ խնդիր ենք լուծելու վերջը, ցանկը կարելի է ավելի ընդլայնել, առաջին յուղ տեխնիկայի վերանորոգում որպես յուրատնտեսական պոտենցիալ ունեցող եւ այդ ներուժը ամբողջությամբ չիրացած երկիր եւ մշակման մեքենաշինության ավտոտրանսպորտային միջոցների ռազմնացիոնալության վերաբերյալ ցանկացած մետաղական դետալի ցանկացած այս օրենքը այս արտադրամասի գործառնալու դարձած ստացումից հետո դուք հնարավորություն ունենալու մշակել հենց այստեղ ստիպած չկնել ոչ Գորիս ուղարկել, ոչ Երևան հասնել դրա համար։ Մենք ունենք իրականում շատ ոչ շփիլ մասնագետների Արցախ տեխնոպարկը համագործակցելու է Պաշտպանության բանակի, Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի ու Գյուղատնտեսության նախարարությունների հետ։ Հուշագրի ստորագրման արարողությանը ներկային ԿԳՄՍ, Գյուղատնտեսության նախարարները, Հանրապետության Շուշիի, Եզնիկ Մոզյանի, Մարտունու արհեստագործական ուսումնարանների տնօրենները։ Նախնական տվյալներով արտադրամասը կգործի գարնան սկզբից։ Անի Աբաղյան, Արցախ լրատվական